verildi. Yunanistan basını takip ediyor. Bu insan öyle bir cümle var bu insanı, hasabı bilen insan. Bu insan takip edeyim ve gayrisi hasabı elektörde eylesi olan insan, insanın derdi değil. O spontan olma hidayetleri oluyor. Çoğun ölçümde Yönelen ölçümün geri kaydı. Elbette ki. Yani Allah subhanahu Kur'an'da buyurur İnnellezîne âmenu summe keferu summe âmenu summe keferu O kişiler ki iman ettiler, sonra kafir oldular, sonra iman ettiler, sonra yine kafir oldular. Yani insan bir hayatında ne kadar iman edip kafir olabilir? Mesela Məsələn, fiqh kitablarında oxuyuruq, ta ki, dəstəmazı pozan şeyler. Dəstəmazı neler pozur? Kim sadalayar? Necə? Aha, məsələn, aha. 5, 6, 7, aha. Aha, sonra. Məsələn, dəstəmazı pozan şeylərdən birinə bax, irtidad, insanın dindən dönməsi. Fiqh kitablarında var, dəstəmazı pozan şeylər dindən dönmək. Niyə görə dindən dönmək, insanın kafir olması dəstəmazı pozur? Burada məqsədim var misal çəkməkdən. Çünki dəstəmaz ibadətdir. Kafirin ibadəti nədir? Batildir. İnsan dəstəmazlı olanda dindən dönsə, dəstəmaz da batıl olur. Məqsədim nədir? Deməli, insan bunu fiqh kitabında oxuyanda bir şey düşünür ki, Allahu Akbar, insan dəstəmazlı ola-ola dindən dönə bilər. İnsan dəstəmaz alır. Namaz üçün. Dəstəmazlı ola-ola insan dindən dönə bilər. Yəni, biz ondan danışmırıq. Bu hadisə indiyənəcən tarixdə baş verib, baş verməyib, bundan danışmırıq. Amma bu ola bilər. İbn Qayyim rahimehullah kitabında deyir ki, azam verəndə birdən bir insan <laughs> azam verəndə dindən dönsə, verdiyi azam batildir nə bilim. Azam verə-verə dinlənir. Bu tarixdə olmuyor. Dəstəmaz olur amma müsəlmandır. Yox, o münafiq ondan danışır. Biz müsəlmandan danışırıq. Yəni insan dindən dönə dönməsi amma məsələ ondadır ki, necə imam Tahavi rahmeullah deyir, sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmeullah Aqidatul Vasitiyyədə deyir ki, insan yəqinliklə İslama girir, yəni insanı İslama nə salır yəqinlik? İnsan yəqinliklə İslama girirsə, şək ilə İslamdan çıxa bilməz. Yəni, insanı şək üzərində dindən çıxara bilmərsən. Şək, şübhə, ehtimallar üzərində ondan təkfirləyə bilmərsən. Və də bu təkfir məsələsi elədir ki, bu bütün alimlər, axı, bütün alimlər bu məsələdən çəkinir. Bütün alimlər. Yəni, fəqət məsələ nədir axı? İndi yəni, mən sizi qınamıram. Bu fitnə, təkfir fitnəsi tək Azərbaycanda deyil. Yəni, bu bütün Saudiyan özündən tutmuş, bütün dünya ölkələrində var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi bu cür fitnələrin gələcəyini demişdi. Və bu fitnələri kim baş qoşur? Cavan uşaqlar, elmdə yəni, elmdə uşaq olanlar və belə yayılır və əlhamdə alimlərin bu barədə dəstlərini dinləsəz, hamısı bu şeylərdən həzər eləyirlər. Yəni, əlhamdə indiyənəcən hələn belə bir alim tapa bilməzsən ki, bir kitab yazsın ki, Əl-İrşad, məsələn, İlət-Təkfir, məsələn, tutaq ki, təkvirə rəğbətləndirmə, təkvirə həvəsləndirmə, təkvirə yönəltmə, əksinə onlar kitablar yazırlar ki, Ət-Təhdir, min xatar-ət-təkfir, təkfirin təhlükəsindən uzaq durma, qorunma. Heç vaxt sən görə bilməsən ki, bir alim kitab yazsın ki, məsələn, təkfirin gözəllikləri, kitab yazılır ki, təkfirin fitnəsi, fitnətü təkfir. Çünki fitnədir. Aydındır? Hə. Yəni sən bu şeylərdən uzaq durmaq lazımdır. Mütləq şəkildə. İnsan, yəni insan özünü, axı, nə qədər təbdi', yəni birinə bidətçi demək, təfcir, birini fasiqlikdə ittiham eləmək və təkfir, birinə kafir deməkdə bu şeylərdə nə qədər insan maksimum dərəcədə uzaq dursa, o qədər salamatdadır və onun bu məsələlərdən uzaq durması dəlildir ki, o insan xeyir üzərindədir. Bu bütün alimlərin sözüdür. Vallahi bütün alimlərin sözüdür ki, bir insan bu cür məsələlərdən uzaq durursa, bu dəlildir ki, o insan xeyir üzərindədir. Və o insan deməli özünə məşğul olur. O insan ki, təbdi filankəs bidətçidir, filankəs fasiqdir, filankəs kafirdir. O isə heç vaxt özünə məşğul olmur. O insan özünü unudur. O insan özünə məşğul olsa, başqalarına vaxt çatmaz. Ona görə kim bu şeylərdən uzaqdırsa, biz ümid edirik ki, bu əlamətdir ki, o insan böyük xeyir üzərindədir. Öz ibadəti ilə məşğuldur, özünü islah eləyir və e, dilini qoyub. Həmin insan, həmin insan. Bəzən görürsən ki, onu bunu təkfir edən insan, qardaşın sözü var. Onu bunu təkfir edən insan, axı, adi, nə deyim sənə, gecə namazında heç mən danışmıram, gecə namazından danışmıram. Süb namazında bəlkə də 4 ay bundan qabaq durub vaxtında. Bu insan günorta 12-də durur. Amma dili onu bunu təkfirləməklə məşğuldur. Yəni, bu insanın, əxi, hələm adi gündəlik sübh namazına durmağa əzmi yoxdursa, bu insan gedib özünü müalicə eləsin. Çoxsu da belədir. Ona görə belə böyülük çıxmasın ki, mən deyim, praktikamdan yox. Hələ özüm gördüklərimdən də deyirəm. Və həmçinin alimlərdən də, hansı ki, eşitdiklərim, dinlədiklərimdən. Hələ özümüz də gördüklərimizdən deyirəm. Desəm, özünüz də şahid olacaqsınız. O qardaşlar ki, bu cür fikirlərə düşüblər təkvir fitnəsinə giriblər. Onlardan neçələri var tövbə edənlər, indi əlhəmdə yaxın dostlarımızdır, qardaşlardır. O insanların halı üst vəziyyətdədir. Bir qismi, bir qismi ya təmiz ağıllarını itirirlər, vallahi dəlxanəyə düşənlər var, vallahi. Dəlxanəyə düşənlər var. Bir qismi, yəni necə dəlxana, xəyatı, bu, belə şeylərin hətta içində cin girənlər var, belə müsibət şeylərdir. Yəni, özüm şahid olduqlarımı deyirəm. Bir qismi əxi namazı tərkil edir. Bu da şahid olduqlarımızdandır. Elələr var və əksəriyyəti qayıdır. Biraz ekskurs eləyirlər, fırlanıb gəlirlər. Onlardan, qaydanlardan sual verəndə, məsələn, bəzilərinə ki, bizə də maraqlıdır da, öyrənək, nə səbəb oldu ki, bu tövbə elədi? Məsələn, bir qısa misal deyəcəm, biri yaxın dostum idi, adaşım idi. Deyir, səbəb nə idi? Deyir, qardaş, namazı tərk edirdi. Artıq namazı tərk edirdi. Səbəb nədir namazı tərk edirmək? Bax, cəmaat namazlarına gedmir, cümələrə gedmir, məscidlərə gedmir. Qardaş, biz əli məscidlərə, cümə, cəmaat, taravihlərə gedə-gedə özümüzü güzbalına saxlayırıq. Bu yazıq məscidləri də tərk edib. Bu insan necə özünü saxlayır? Və sənə lağlayır. Məsələn, biri var, onların içindən tövbə eləyib, qardaş deyir, mənə lax eləyirlər. Deyirəm, necə lax eləyirlər? Deyir, mənə qayda deyirlər ki, filan kəs də məşdəhli oldu. Yəni, bu özü bar əhlidir. Çayxana əhlidir də. Filan kəsə lağı eləyir ki, məstəhli olur. Görün, insan nə, nə ağıldadır? Ağıl təmiz sönüb adamda. Rusiyada biri xristiyanlığı bir ağıl biri, biri mənə gəlib, yolda rastlaşıb mənə. Mənə deyir ki, bu da o fikirdə olanlardandır. Deyir ki, çoxdandır görünmürsən. Bu e, bilmir ki, mən çox mən bunu bilirəm. Yəni mən bunu tanıyıram bu fikir. Mən tanıyıram bu ki, bu bu fikirdədir. Bu bilmir. Deyirəm çoxdan görünmüsən deyəndə ki, mən görünürəm. Mən məsciddəyəm bütün gün. Sən görünmürsən. Yox, biz də biz toplanırıq. Biz də elhamdülillah toplanırıq. Mən də elə başa düşdüm ki, Biləcərdə təzə məscid zad açılıb, hardasa toplanırlar. Belə biraz da heç nə demədim. Deyirəm biz də toplanırıq, otururuq qardaşlarla çayxanada zadda. Hə. Mən nədən danışıram? Məsciddən bu biz çayxanada toplanarıq. Bax belə. O, o çayxana, o çayxana söhbətləri səbəb bunu aparır ki, artıq bu namaz tərkidir. Və məsələn, başqa birindən başqa birini dindiririk. Başqa birini dindiririk. E, ki, qardaş, necə oldu tövbə elədin? Gör nə deyir? Deyir qardaş, bir dənə deyir şeyə fikir verdi. Deyir otururduq deyir öz aramızda. Otururduq öz aramızda. Məsələn, cihad barəsində söhbət edirik, darül İslam, darül küfür, o böyük məsələlərdən söhbət edirik. Maşallah, hamımız danışırıq. Qoymuruq bir-birimizi danışmağa. Didirik bir-birimizi. Quran oxuya bilmirik. Hansı ki, özü qardaş indi tövbə edib, iki qardaşdır, oxuma qardaş, tövbə edib. Özü də onların ən zırlarının içindəydi, hətta Seyyid Qutubu təkfir etdilər. O dərəcədə. Təkfirçilər təkfirləyən qrupda idilər. Yəni, ən belə zır qrupda idi, müsibətlərində idi. Yəni təkfirçilər, yəni öz qrupları ki var idi 40 nəfər, ondan başqa hamını təkfir edirdilər. Təsəvvür edirsən? Bir dəfə elm tələbələrindən biri adını çəkəcəm Abdurrahim gedib onlarla söhbət eləməyə ki, bunlar biraz şey eləsin. Abdurrahim istəyib ki, desin ki, Seyyid Qutub var, Seyyid Qutubu götürürlər. Onlar da qayıdır ki, Seyyid Qutub da kafirdir. Bu, bu da baxım ki, mən hansı qrupa gəlmişəm ki, Bunlar Seyyid Qutubu da təkmilləyirlər. Yəni Əbdurrahim bu hazırlaşıb ki, Mədnədən təzə gələn vaxtı olub. Yanında da başqa elm tələbəsi o da gülüb ki, təzə gələn vaxtı olub. Bəzi fetvalarla gəlib. Bu da deyim ki, Seyyid Qutub da kafirdir. Bu laf həmin o dediyim iki qardaş bunların içində olub. Onlar indi tövbə edirlər. Çoxdan 5-6 gün söhbəti mənə danışırlar. Necə tövbə edir? Deyir, nə halda idi? Deyir, məsələn, böyük məsələlərdir. Darül küfür, darül islam, cihad, hicrə, hakimiyyə, əl-vələ, vəl-bəra, o dəhşət məsələlər var ha, hansı ki, böyük alimlər ki, hamımız danışırdı, ödə qoymurduq ha bir-birimizi danışmağa, hansı ki, Quran oxuya bilmirdik, ödə necə lazımdır danışırdı. İndi deyir, namaza durmuşuq, namazın bir dənə məsələndə səhvlədik birini, ha, necə çaşıb qalmışıq, ha, bir dənə zəngilə filan kəsə, elm tələbələrindən, salamsız da sizdir, kafirdə ah, salam vermir. Ha, belə-belə oldu, filan şey namazı pozur, hə, pozur ya pozmur, hə, oldu, sağ ol. Deyir, namaz, oruc, zəkat, dəstəməz, hamısını onlardan soruşurdu. Çünki deyir, bilmirdi yaxı. Deyir, sorum, deyir, oturdum, düşündüm ki, a, biz nə gündəyik? Biz gündəlik ibadətimizi onlardan soruşuruq. Amma aktual məsələlərə, böyük məsələlərə gələndə hamı zalim çıxmış. Deyir, əlhəm də tövbə elədik, deyir bu fikirlər. Görürsən, yəni, sünnədən, haqdan azan insandan halına gündədir.